more, more, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang tanghali sa inyo, Popoy at Hasmin. At pati na rin sa mga avid listeners na walang sawang sumusuporta sa programa ninyo. Nitong January lang ako nagumpisang makinig ng Dear MOR. At magmula noon ay na-addict na rin ako sa pakikinig sa inyo. At dahil doon, naisipan kong sumulat para ibahagi sa lahat ang buhay ko. Sana maka-inspire din ako tulad ng mga letter senders na minsan na rin nagbahagi ng kanilang mga kwento. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Teresa, 30 years old at may isang anak. Ang ikukwento ko ngayon ay tungkol sa buhay pag-ibig ko. Popoy at Hasmin, halos anim na taon na akong nagtatrabaho bilang mananahe sa isang shop malapit sa bahay namin. Hindi ako o hindi na ako naghanap pa ng iba dahil ayaw rin naman ng mga magulang kong malayo ako sa kanila. Akala ko hanggang doon rin naman ng mga magulang ko o akala ko ay hanggang doon na lang ang buhay ko. Akala ko wala nang pagbabagong darating. Pero nagkamali ako dahil isang araw... Ate, pa-order pa ka ng extra rice dito? Gusto mo pa ba ng kanin? Hindi na, diet ako eh. Sus, diet, diet. Kapag may pagkain, kumain lang na kumain. Kapag wala ng pambili, ayun, dun ka mag-diet. Sarap kaya kumain. Obvious nga na, ang favorite hobby mo kumain eh. Ay, grabe ka, Maria. Pati ba naman ikaw lalaitin ako? Biro lang. Masyadong siniseryoso eh. Porkit kasi maganda ka. Tapos sexy, ginaganyan mo na ako. Grabe ka, nagtampo agad. Kumain ka na nga lang dyan. Uy, libre mo to ah. Ah, aya, dyan ka magaling. <laughs> Ha, ah, baka asahan ko ah. Siyempre ako yung nagyaya dito eh. Kaya dapat ako rin yung magbabayad. Magaling. <laughs> Hi! Oh, Rico! Buti naman nakarating ka. Hindi na kita nahintay ha. Ah. Nagugutom na ako. Eh. Ay, oo nga pala, si Enzo, kaibigan ko. Hi! <laughs> Enzo, si Shirley, tapos ito naman yung kaibigan niya, si Tessa, no? Tessa. Hi. Hello. Order lang kami ng pagkain, ha? Ah. Sure, sure. Bilisan niyo, ha, tapos ipa-follow up mo na rin yung extra rice ko. Thank you! Sige. Shirley, ngayon mo lang ba nakilala yung Enzo? Matagal na, pero hindi pa kami nagkakausap ng matagal eh. Bakit? Type mo? <laughs> oy, oy, oy. Anong ibig sabihin ng isip mong yan ah? Aba, Tessa. Bakit? Masama ba na magkakrush ako sa kanya? Tignan mo nga. Tall, dark, and handsome. Mukhang mabait pa. Ay nako, Tessa. Ako na nagsasabi sa'yo, mali yan. Bawal yan. Ha? Huh? Huwag mo sabihing bakla siya. Hindi. Ikita eh, mo nga lalaking lalaki kung kumilos eh. Eh bakit nga? Sabihin mo kaya sa akin para alam ko. Huwag ka na magtanong dahil paniguradong madidisappoint ka lang. Ang mas maganda pa, yung pagkain mo yung asikasuhin mo kaysa sa lalaking yon. Sige na, kumain ka na dyan. Sige na nga. Hi, Tessa. Oh, Enzo, ikaw pala. Nasaan si Rico? Um, nauna nang umuwi eh. Pauwi ka na rin ba? Ah, oo. Hmm, sakto, hindi hahatid na kita. Delikado pa naman dito sa lugar natin. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo. Sige, ikaw bahala. Pero may iniikwento kasi sa akin si Shirley tungkol sa'yo. Um, totoo ba na dati kang, ano, ah... Uh, ah, dating nakulong? <laughs> Oo eh. Ah, akala ko kasi nagbibiro lang yung babae na yon. Totoo pala. Pero, pero Tessa, nagbago na ako. Hindi na ako tulad ng dati at pinangako ko na rin sa sarili ko na kahit kailan, hindi na ako babalik dun sa lugar na yon. Pero kung hindi ka kumbinsido, okay lang. Maintindihan ko kung lalayo ka sa akin. Ha? Huh? Bakit naman ako lalayo sa'yo? Dahil sa nangyari sa akin dati. Yan sa panahon ngayon, kapag nalaman ng iba na galing bilangguan ng isang tao, kung ano-ano na agad ang iniisip. Ganun kasi yung nararanasan ko ngayon eh. Nakatatak na sa isipan nila na masama akong tao. Eh di, ibahin mo ko sa kanila. Ha? Hindi sa akin mahalaga kung saan ka man ang galing kasi hindi naman lahat ng tao galing sa lugar na yun. Masasama, di ba? May ibang napagbintangan lang o kaya nagawa lang nila yon dahil sa gipit sa pera o napilitan, mga ganun. Kaya dapat hindi hinuhusga ng mga katulad mo. Talaga? Hmm, <laughs> hindi mo ako lalayuan? Hindi. Maliban na lang kung gusto mo akong lumayo. Masunurin naman ako. <laughs> Hindi ko gagawin yun. Kunti nga lang kayo na Tumatanggap sa akin kahit ano yung nagawa ko noon tapos palalayuin ko pa kayo. Hayaan mo na lang ang ibang tao dyan. Parang hindi ka na nasanay sa mundo. Maraming mapanghusga. Pero huwag ka magalala. Hindi naman nila ako katulad eh. Alam ko naman yun. So, friends? <laughs> friends. Popoy at Hasmin, naatrak ako agad kay Enzo noong mga panahong yun. Hindi lang dahil sa gwapo siya, sobrang pait pa niyang tao. Hindi ko inintindi ang sinabi ng iba sa kanya dahil ayoko siyang husgahan sa nakaraan niya. Tinuloy ko ang pakikipagkaibigan ko kay Enzo hanggang ang lahat ay nauwi sa ligawan. Oo, Popoy at Hasmin, makalipas lang isang ilang buwan ay pinayagan ko siyang ligawan ako. Hindi naman sa nagmamadali ako. Pero ah, para kasi sa akin, hindi nababase ang pagmamahal sa tagal ng panahon na magkasama o magkakilala kayo ng isang tao. Naku, hindi muna kita masasamahan ngayon ah. May pupuntahan pa kasi akong iba eh. Saan naman? Lalabas kami ni Enzo ngayon. Bagong sweldo raw siya kaya gusto niya ako itreat sa labas. Um, so totoo nga na nagliligawan na kayong dalawa. Eh, bakit? Ha? Huh? Anong bakit? Bakit mo siya pinayagan na ligawan ka niya? Ano namang masama dun? Mabait naman si Enzo. Masipag. Alam mo naman kung saan siya galing, di ba? Hindi ka ba natatakot? Ah, yan tayo eh. Ang hilig manghusga ng ibang tao. Ano naman ngayon kung dati siyang nakulong? Nagbago naman yung tao ah. Alam mo, kung hindi mo gusto si Enzo, edi eh hindi. Pero hindi mo kailangan pagsabihan ng ganyan si Enzo at wag mo kong idadamay. Naniniwala ako sa Enzo na nakikita ko. Hi. Mm. Hi, kamusta ka? Okay lang. Ikaw? Okay lang naman. Ah, sige, mauna na ako sa inyo ah. Bye. Bye. Ingat ka. Narinig mo ba yung usapan namin ni Shirley? Oo. Pasensya ka na sa kanya. Ah. Eh, ganun naman talaga yun. Pero hindi naman ibig sabihin nun ayaw niya talaga sa'yo. Baka naninibago pa lang. Naintindihan ko naman yung iniisip niya sa akin. Sanay na ako dun. Hindi ko nga alam kung bakit pinayagan mo ako naman ligaw sa'yo eh. Halos lahat ng mga kaibigan mo ayaw sa akin. <laughs> Mabait kang tao. Ano naman ngayon kung hindi nila makita yun? Nandito naman ako. Kahit talikuran ka ng buong mundo, hindi ako mawawala sa'yo. <laughs> Salamat ah. <laughs> alam mo, hindi talaga ako nagkamali ng babaeng mamahalin. Ikaw lang yung nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Hindi mo naman kasi ako kailangan para makita pa yun. Bago ka magmahal ng iba, dapat matutunan mo munang mahalin ang sarili mo. Kasi kung hindi, paano ka magmamahal kung ang sarili mo nga hindi mo kayang mahalin, di ba? Sabagay. O sige, mm, ganito na lang. Salamat dahil pinaalala mo sa akin na kailangan ko ring mahalin ang sarili ko. Mm. Ang tanggapin kung sino talaga ako. Kaya Salamat na rin sa Diyos dahil nakilala kita. Dahil kung hindi, baka hanggang ngayon, wala pa rin akong lakas na loob na ipakita kung sino ba talaga ako kasi ultimo pamilya ko. Nag-iba na rin yung tingin sa akin. Eh. Huwag ka mag-alala. Darating din yung panahon na matatanggap din nilang lahat. Siyempre sa una, mahirap talaga pero hindi rin magtatagal. Maayos din yung problema mo. Sana palaging ganito. Sana hindi ka magsawa sa pag-iintindi sa akin. Sana rin Nagutin mo na ako. Ah, talagang bumabanat ka para lang masabi mo yan. <laughs> Pero hindi kita minamadali ah. Kung, kung kailan mo lang gusto. Darating din tayo dyan. May gusto lang ako makita pero malapit na yun. Ay nako, kahit ano pa yan, handa ako maghintay. Hihintayin ko na magawa mo rin akong mahalin tulad ang pagmamahal ko sa'yo. Saan ka na naman galing? Di ba dapat kanina ka pang alas 7 nakauwi? May pinuntahan lang po ako tayo kaya ngayon lang ako nakauwi. Sino namang kasama mo? Yung Enzo yun, di ba? Huwag ka na magsinungaling sa akin dahil nakita ko kayong magkasama kanina. Nandiligo ba sa'yo yung lalaking yun? Opo, tay. Diyos ko, kang bata ka. Ano bang pumasok dyan sa isip mo, ha? Ano? Pauubusan ka ba ng lalaki kaya pumapatol ka na lang kung kani-kanino? Alam mo naman kung saan galing yung lalaking yun, di ba? Hindi ka ba natatakot para sa sarili mo? Bakit naman ho ako matatakot? Mabait na tao si Enzo at hindi siya katulad ng iniisip ninyo. Hindi. Eh di ba nga kaya yan nakulong dahil nagnakaw sa isang bahay? Tapos ayun, hindi pa naawa ang mga kasamahan niya. Pinatay pa nila yung may-ari. Yun ba ang mabait na tao para sa'yo? Tay, hindi naman ho siya yung gumawa nun eh. Tinakot lang siya ng mga kasamahan niya na kapag hindi siya sumama, may mangyayaring masama sa kanya. Kaya nga siya nakalaya eh. Bakit? Sigurado ka ba na yun ang totoo? Ha? Sinungaling at magnanakaw, parehas lang sila. Kung hindi ka natatakot para sa sarili mo, aba Teresa, isipin mo naman kami. Ngayon lang ho ko hindi susunod sa gusto ninyo. Hindi ko lalayuan si Enzo dahil lang sa panghuhusga ninyo. Kilala ko siya at naniniwala ko sa kanya. Hindi niyo ho kailangan mahalin at tanggapin si Enzo. Pero ang hinihiling ko lang ho, kaunting respeto lang dun sa tao kung gusto niyong respetuhin niya rin kayo. Popoy at Hasmin, halos palagi na lang si Enzo ang pinag-aawayan namin ni tatay. Pero dahil sa napamahal na rin ako kay Enzo, naging matigas ang ulo ko. Kahit pinagbawalan ako makipagkita sa kanya, ay hindi ko sila sinunod. Naiinis ako. Naiinis dahil nagbago naman na si Enzo. Pero bakit ang nakaraan pa rin nito ang nakikita ng iba? Doon ko napatunayan na mundo ay punong-puno ng mga taong mapanghusga. At pinangako ko sa sarili ko na kahit kailan ay hinding-hindi ako gagaya sa kanila. Okay ka lang ba? Kanina ka pa tahimik eh. Uh, <sighs> nag-away na naman kasi kami ni tatay kaninong umaga bago ko umalis. Hmm, bakit? <sighs> Huwag mo nang tanungin. Ayaw ko rin naman maalala eh. Dahil ba sa akin? Medyo hindi na maganda ang nangyayari. Ha? Huh? Hindi na to maganda kasi nag-aaway na kayo ng tatay mo dahil lang sa akin eh. Ayoko naman na magkaroon kayo ng tampuhan. Hindi ko na alam kung ano pa ba yung pwede kong gawin para tanggapin ako ng mga taong nasa paligid mo. Mas mahalaga pa ba sila kaysa sa akin? Ah, ang importante naman 'di ba yung kung anong tingin ko sa iyo kasi ako yung nililigawan mo eh. Oo, pero syempre, mahalaga pa rin na matanggap nila ako, lalong-lalo na ng pamilya mo. Ayoko lang kasi na may iwanan ka para lang makasama ako. Hindi ako magiging masaya kapag ganun yung nangyari. Ano naman kasi ang magagawa natin? Ganun sila mga tao, mahilig manghusga. Pero tama naman sila sa mga sinasabi nila eh. At normal lang yun na ganun yung pakikitungo nila Hindi, sa akin. Hindi, Enzo. Mali yun. Hindi porket nagkamali ka nun, Gagawin mo ulit kung ano yung nagawa mo dati. Naniniwala ako na natuto ka na, na nagbago ka na. Hindi mo naman ginusto yung mga nangyari, di ba? Biktima ka lang din. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit hindi nila matanggap yun. Yaman na lang sila. Hindi ako papayag na ganun na sabihin nila sa'yo. Alam kong nasasaktan ka. Nahihirapan ka. Kaya dapat mas patunayan mo pa sa kanila na mali silang lahat sa iniisip nila sa'yo. Alam mo, Natutuwa ako sa iyo. Kasi kahit parang buong mundo na yung nagsasabing wag mo na akong lapitan, hindi mo pa rin sinusunod. Bakit ko naman susundin yon kung alam kong mali? Tsaka ako naman yung nililigawan mo eh, hindi sila. At kung sakaling sagutin nga kita, ako naman yung makikisama sa'yo. Kung nahihirapan ka na sa sitwasyon, sabihin mo lang sa akin. Kung sa pakiramdam mo, walang patutunguhan tong panliligaw ko sa'yo, titigil na lang ako. Ayoko naman na nahihirapan ka lang dahil lang sa akin. Gusto kitang pasayahin pero kung ang magiging hadlang nun ay ang maging tayo, wag na lang. Lalayo na lang ako sa'yo. Sinabi ko bang lumayo ka? Ano Enzo, sumusuko ka na ba? Akala ko ba kahit kahit ano kaya mong tiisin at gawin para sa akin? Ano yung ginagawa mo? Hindi ako sumusuko. Hinihintay ko lang kung ano yung magiging desisyon mo. Mabuti naman kung ganun. Kasi kung susuko ka ngayon, Sayang naman yung plano kong sagutin ka ngayong araw. Ha? Ano, anong sabi mo? <laughs> Ang sabi ko, sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako magmula sa araw na to. <laughs> Hindi nga. Totoo ba yan? Seryoso ba yan? Ano? <laughs> Oo nga! mahal na rin kita, Enzo. mahal na mahal. Uy, ano? ano, hindi ka na nakapagsalita dyan. Hmm? Ayaw mo ba ng desisyon ko? Kasi pwede ko naman bawiin. Oy, hindi, hindi, hindi. Grabe. Alam mo naman, yun lang yung pinakahinihintay ko sa'yo eh. So, <laughs> ano, pwede na ba kitang yakapin? Ikaw, kung gusto mo. <laughs> Ka. Kinasaya mo ako ng sobra ngayon. Saya-saya ko. <laughs> Halata nga eh. Wala ba kumukuha ang sagot dun sa sinabi ko kanina? mahal na mahal din kita. Sobra! <laughs> Lahat gagawin ko. Huwag ka na mawala sa buhay ko. Ikaw na ngayon na nag-iisang babae sa puso ko. Wala akong pakialam kung walang maniwala sa akin dahil ang importante lang naman sa akin na yung ikaw. Maniniwala at magtitiwala ako sa lahat ng mga sasabihin mo sa akin. Kahit ano pang sabihin ng iba, hindi ko sila papansinin. Ang papakinggan ko lang yung sinasabi ng puso kong mahalin ka ng sobra. Oh! it has mean, wala akong pinagsisisihan sa naging desisyon ko. Mahal ko si Enzo. Alam kong sa kanya lang ako magiging masaya. At isa pa, bakit kailangan kong pakinggan ang sasabihin ng iba? Kung alam ko naman, kung ano ba talagang sinasabi ng puso ko. Yon ay ang mahalin ng tapat si Enzo. Kahit pa parang kalaban namin, ang buong mundo. Hashtag Dear MOR supot. Ay, nako naman. Tig- Ah, inilaban, ilaban, Hasmin, inilaban. Inilaban pero supot ang joke. <laughs> yan. Ay, naku, magiging, magiging joke kaya ito. Itong inilaban na pag-ibig uh, nag, uh, na hindi nakikinig eh, sa mga taong nasa paligid. Oh. Alam mo kasi, charing, wait lang, sa katarang Sabagay kasi, ko. Asmin, meron namang ano eh, meron namang kasi paghuhugutan. Ha? Meron namang paghuhugutan yung mga mm. magulang. Eh diba? kasi nga, di ba, syempre kung ikaw nga naman isang mm. magulang ka, di ba, ikaw ba, halimbawa, Popoy, ikaw, oh uh, if in time yung uh, anak mong si Athena ma-in love mm. siya sa isang uh, hindi ex-con. naman natin inaano 'di ba oh, kung ex-con oh. syempre ibang unang impression mo 'di ba mm. ang ang mm. first impression mo parang Teka naman, hello, wala na bang ibang lalaki sa mundo? Oo nga, siya, siya na ba talaga? Correct. Ang iaharap mo sa amin. Okay lang naman may in love, okay lang. Uh, nga lang, parang uh, masyado rin kasi, Hasmina, napabilis. Mm-hmm. Masyado rin napabilis yung mga pangyayari. Mm-hmm, mm-hmm. Diba? Kaya doon din nagre-reklamo yung uh, uh, mga magulang. Eh. Correct. At saka hindi naman sa pagiging judgmental, mga mm-hmm. kapamilya. Maging realistic lang tayo. Huwag tayo magpaka-plastic. Siyempre, kung alam mong, ba, ex ko ng isang tao, mm-hmm. 'di ba? Ibig sabihin convicted, convicted with a crime. Ibig sabihin napatunayan siya na meron siyang uh, ah, pagkakasala, pagkakasala sa batas. Sa batas. Hindi natin alam kung ano 'yan. Mm-hmm. Pero kasi kapag sinabi mo talagang ex-con, parang alam mo yung, yung ewan ko ha, meron tayong uh, uh, parang uh, mentalidad na kapag sinabi mong ex- con ang unang maiisip mo murderer, mm. na, mm-hmm. na pumatay ng tao, kumidnap. Oh, hindi naman basta ng dipit lang, ganyan. Hindi naman ganun yan eh. Talagang nakapanakit. O kaya naman, yun nga, nakakasira ng buhay. Mm-hmm. Oh. Correct, malaking check. Which is, ako naman, eh, against naman ako sa ganyan, mm, di ba? Pero, pero ikaw, uh, kung uh, iyo naman, uh, mangyayari yan, Rasmi. Na mga, maging ex ko na ko. Hindi, sa mga, Ay, sa mga darating mong anak. <laughs> oh. Mga agad, di ba? Oo, oo, oo. Walu, mga talaga, walo-walo agad-agad yan. <laughs> Ay, the same thing din ang hmm. gagawin ko katulad ng tatay. Nanak, ano naman, hmm. um, mm. sigurado pag isip mo maigi yan. Oh, ikaw magsisilbing diba? uh, brake fluid. <laughs> Correct, malaking check. Kasi 'di ba, I mean, hindi natin inaalipusta mm. tao, ginajudge nga yung mga uh. ex-convict ano. Pero in in reality, uh-huh. so sa, society natin ngayon, 'di ba kapag ex-con ka, ang daming uh, ay una-una ginajudge ka na ng mga tao. Mm-hmm. Di pa man din alam kung ano yung nagawa mong kasalanan. Kung, Malay mo naman ex-con ka o fall guy Correct. ka na sinasabi nila. Or kahit sabihin natin bintangan lang. Or kahit sabihin natin na ex-con ka kasi estapador ka, pwede mm. naman ganun lang. Mm. 'Di ba? Or nakulong ka dahil uh, napagbintangan ka. Mm-hmm. 'Di ba may mga ako nga tiyuhin ko din nakulong, 'di ba? Pero uh, hindi naman siya na pumatay ng tao, 'di ba? Ah. Mga mga ganyang eksena. 'di ba? Pero 'yun nga lang talaga ang notion ng mga tao kapag, kapag ex-con. ex-con. Tapos hindi lang 'yan yung mga prejudice na na na-experience ng mga ex-con mm. Mm-hmm. lalo na nga sa mga workplace. Hindi Ay, madali. Oh, may record, hindi may correct, record. may record ka, 'di ba? Hindi madaling maghanap ng trabaho. Mm-hmm. Hindi madaling pagkatiwalaan ka ng ibang tao. Tapos if ever pa na may mag-hire sa ang dami-daming requirement. Ultimo Aha. blood type mo yata tatanungin. Mm-hmm. Pero uh, diba? ito naman yung uh, ano, uh, nandiyan na tayo yung mga negative na mga notion no na, na ibibigay ng lipunan sa mga ex-convict. Pero uh, paano nga rin naman sila magbabago? kung wala yung uh, katulad ng ating letter sender, 'di ba? Mm. Na hmm. handa rin naman silang tanggapin, 'di ba, para sa kanilang pagbabago. O kung wala rin naman maniniwala, eh mahirap din naman talaga magbago ng ganon. Sila yung nagsisilbing ah, uh, sabi mo ng ano, uh, ray of hope Ah, merong uh, konting sinag ng pag-asa. Correct. At uh, bibigyan kita ng ray gun! Etching. <laughs> Alakas, ah, maka Eugene. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito again sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, tutulman silang lahat sa relasyon namin ni Enzo, ay binaliwala ko yun. Sumama ako sa kanya at nag-live-in kaming dalawa. Mabilis man ang mga pangyayari, pero talagang mahal na mahal namin ang isa't isa. Sa pagsasama namin ni Enzo, mas lalo ko pa siyang nakilala. Mabait at sobrang sipag niyang tao. Kahit simple lang ang naging buhay namin, ni minsan, ay hindi ko naramdaman na pinabayaan niya ako. Hanggang sa nabuntis na nga ako. Parang mas lalo pa yatang minhal namin ang isa't isa. Bakit dito na to natulog? Mahal, hmm. nakauwi ka na pala. Bakit dito ka natulog sa sala? May kama naman sa kwarto natin, ha? Ah. Hinihintay kasi kitang umuwi, eh. Ano oras na ba? Alas 9 ng gabi. Ay, naku, nakalimutan kong magsaing tsaka magluto. Ko. Nakatulog kasi ako. Mahal, pasensya ka na. Nahaya mo na. Ganyan talaga pag buntis, antukin. Nagugutom ka na ba? Magluluto tsaka magsasaing ah, lang hmm. ako, ha? Huwag na, huwag na, huwag na. Hindi na, may dala naman akong pagkain para sa apunan natin. Tapos may pasalubong ako sa'yo. Ano? Wait lang. Ito oh, santol. Hmm. Di ba kanina umaga mo pa yan hihingi sa akin? <laughs> Salamat! <laughs> Salamat! <laughs> Pero syempre, kakain ka muna ng hapunan bago ka kumain yan. Ang dami naman ng inuwi mong pagkain. Hindi natin niya mauubos. Nag-birthday kasi yung kasamahan ko eh. Puro mga paborito mo yung hinanda niya. Kaya sabi ko, iuwi kita ng pagkain. Ikaw talaga. Kaya ako lalong tumataba dahil sa iyo eh. Panigurado pagkapanganak ko, may hirapan ako magpapayat ulit. Kahit naman hindi mo gawin yun, okay lang eh. Maganda ka pa. Sus, binabola mo na naman ako eh. Ay, o oh nga pala mahal. Hmm. ko na makalimutan. May check-up ako sa lunes. Bus na rin kasi yung gatas at vitamins na iniinom ko eh. Hmm. Uh, may natitira ka pa bang pera dyan? Kung wala, okay lang. Gagawan ko na lang ng paraan. Baka kay Shirley, manghiram na lang ako. Ay, hindi, hindi. hindi meron ako nakatabing pera para sa check-up. Kunin mo na lang dun sa drawer ng damitan natin nakasupot. Tinatabi ko kasi talaga yon para hindi magastos. Ah, sige, sige. Eh, teka mahal. Hmm. Paano nga pala yung panganganak ko? Panigurado, malaking pera nga abutin natin doon. Ang sabi pa ng doktor, may posibilidad na masasaryan ako dahil sa pwesto ng bata. Di ba mahal yun? Mahal. Huwag mo nang isipin yung mga gastos dahil ako nang bahala dyan iniipon ko na rin yung para sa panganganak mo at yung iba pa nating gastusin. Malaki-laki na rin naman yung naipon ko. Magkano ba talaga ang sweldo mo sa pagiging factory worker? Sakto lang. Sapat lang. Bakit? Kasi kahit kailan, hindi mo sa akin sinasabi kung magkano talaga yung nakukuha mong sweldo. Tagugulat na nga lang ako na may pera ka nang iniaabot sa akin eh. Tapos, kahit nung huminto ako sa pagtatrabaho, parang hindi ko naramdaman nakipit tayo sa pera. Eh, ang dami-dami ng ginagastos natin sa pagbubuntis ko, di ba? Masyado ka na naman nag-iisip. Eh, ano magagawa mo? Eh, may masipag at matyaga kang kinakasama. <laughs> di ba? At saka sabi ko naman sa'yo, ako nang bahala sa lahat. Hindi hindi ka mahihirapan sa buhay na pinili mo. Tinutupad ko lang yung pinangako ko sa'yo. Sa bagay. Mabuti. May babalita ako sa'yo. Nakasabay ko kanina yung tatay mo sa jeep. Talaga? Nag-usap kayo? Hindi nga eh. Ako na sana magbabayad ng pamasahe niya kaso tumanggi. si tatay talaga. Nagkakaapo na nga siya lahat-lahat, hindi pa rin lumalambot ang puso niya. Hindi na ako magtataka kung hindi niya ako pupuntahan kapag nanganak na ako eh. Psst, hmm, huwag mo sabihin yan. Baka kailangan pa nila ng mas mahabang panahon para matanggap nila ako. Hindi mangyayari yun. Ito, sasabihin ko to sa'yo dahil ayaw kong maglihim. Nakausap ko si tatay sa cellphone. Pinapauwi niya ako sa amin. Ang sabi niya, sila raw ni nanay ang bahala sa lahat ng gastusin sa panganganak ko kapalit ng pakikipaghiwalay ko sa'yo. Anong sinabi mo? Ano pa ba? E di syempre hindi ako pumayag. Ang sabi ko sa kanila, kaya natin to. Tapos ayun, nagalit na naman. Mahal, hindi kaya mas maganda kung sumunod ka na muna sa kanila? Kakagulo na kasi kayo eh. Ano? Huwag mong sabihin ngayon ka pa susuko kung kailan magkakaanak na tayo. Mas importante naman ang pamilya Mas mo. kailangan kita. Mas kailangan ka ng magiging anak natin. Huwag kang sumuko, Enzo. Kakayanin natin to. Kahit maging kalaban pa natin ang mundo, kakayanin kong harapin sila basta ikaw ang kasama ko. Kamay mo pa rin ang hawak ko. Wala nang sukuan. Hindi ba mahalaga na mahal natin ang isa't isa kahit ganito yung sitwasyon natin? Ikaw at ang magiging anak natin ang mahalaga sa buhay ko. Hindi ko kakayanin kapag nawala kayo sa tabi ko. Yun pala eh. Kaya natin to, okay? Hmm. Mahal na mahal natin ang isa't isa at yung pagmamahal na mayroon tayo, yun ang gagawin nating sandalan kapag sinubok ulit tayo ng panahon. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my veins. Popayat Hasmi, habang tumatagal, ay mas lalong lumalalim ang pagmamahala namin ni Enzo. Ganoon na nangyari sa amin. Hindi ko naramdaman ang hirap sa relasyon namin dahil masarap magmahal at mag-alaga ang boyfriend ko. Lahat ng pangangailangan ko ay nabibigay niya. Kung minsan pa nga, Sobra-sobra na, kaya hindi ko rin maiwasan na magtaka. Para kasing sobrang pera na ang naibibigay niya sa akin na parang hindi naman yata yun ang saktong sweldo niya. Pero binaliwala ko yun dahil malaki ang tiwala ko kay Enzo. Hello, mahal? Nasaan ka na? Natubunan ka niyata ng mga panlinis sa grocery eh. Gustong gusto ko nang linisin ang bahay. <laughs> Naglalakad na po ako, malapit na ako. O siya, mag-uumpisa na ako ha. Wag, dyan ka lang. Huwag kang kikilos dahil bawal ka mapagod. Hintayin mo na lang ako dyan. Magtatanggal lang ako ng sapin ng kama. Hindi, ako na bahala. Basta hintayin mo ako dyan. Huwag kang makulit. Ay, oo na po. Hindi na po. Bilisan mo ah. Opo, bye. Bye. Nainip na ako. Umpisahan ko na to. Ito lang naman yung gagawin ko eh. Hindi naman siguro magagalit yun. pa yan? Ang hirap pala nitong tanggalin. Ayan, tanggal na. Oo, ano to? Ano to? Tawas ba to? Parang... Nandito na ako. Oh, di ba sabi ko sa'yo, hintayin mo ako dahil bawal kang magkikilos. Anong ibig sabihin nito? Teresa, wala, wala, wala yan. Wala? Kung hindi ako nagkakamali, droga to, di ba? Imposible namang tawas o asukal to. Bakit may ganito ka? Um, uh, ano, ano kasi... Sagutin mong tanong ko, Enzo. Bakit may ganito ka? Hindi akin yan. Pwede ba, Enzo? Huwag ka na magsinungaling sa akin. Anong ibig sabihin nito? Teresa, patawarin mo naman ako. Ang awa mo na, patawarin mo ako. Napilitan lang naman ako. Huwag mong sabihin ang tutulak ka ng droga. Ano ba talaga trabaho mo, ha? Nahirapan na kasi ako maghanap ng trabaho dahil wala kumukuha sa akin. Dahil sa nagawa ko noon. Kaya yan, sinubukan ko magbenta. Tapos, tapos nakilala kita. Gusto ko na sana umalis eh. Pero hindi ganun kadali yun. Kaya... Kaya wala ako na akong nagawa kundi ang ituloy-tuloy na lang. Bakit hindi ka nagsabi ng totoo? Bakit kapag sinabi ko ba sa'yo, matatanggap mo ako? Di ba hindi naman? Kaya hinayaan na lang kita na makita kung ano yung gusto mong makita sa akin. Niloko mo ko, Enzo! Sa lahat ng tao, bakit ako pa yung niloko para sa'yo. Halos itakwil ko ng mga magulang ko dahil sumama ako sa'yo. Pero pinaliwala ko yun kasi mahal kita. Kasi naniniwala ako na mali lahat ng sinasabi nila sa'yo. Yung pala ako itong nasa mali. Teresa, patawarin mo naman ako. Nagawa ko lang naman to dahil sa pagmamahal ko sa'yo eh. Gusto ko itong mabagyan kasi ng magandang buhay. Nagaling saan? Sama-sama? wag na lang, Enzo. Hindi ko kailangan ng perang ibinibigay mo sa akin. Teresa, huwag mo akong isusubong sa pulis. Hindi ko kaya makulong ulit. Parang awa ko Kailangan, Enzo. Kailangan kong gawin yun dahil ayokong mamuhi sa isang kasinungalingan. Naging totoo ko sa'yo. Pinagtanggol kita sa lahat. Tapos ganito yung malalaman ko. Mahal naman kita eh. Talagang mahal mo ko. Sana noon pa tinigil mo na to. Mas gugustuhin ko na lang na maghirap kaysa naman sa ganito. Pero punong-puno pa rin ng kasinungalingan. Pupunta tayo ngayon sa pulis. Isusuko kita sa kanila. Teresa, huwag makawa ka naman sa akin. Ayoko na bumalik doon. Sana inisip ko yan dati pa. Mas mabuti na rin to, Enzo. Baka kailangan mo bumalik muna doon dahil mukhang hindi ka natuto sa paglabas mo. Hindi mo kasi pwedeng gawing tama ang mali dahil kahit anong gawin mo, mali pa rin yan. Tama niyang kasinungalingan. Harapin mo na lang yung katotohanan. Popoy at Hasmin, masakit para sa akin na sa kabila ng pagtitiwalang binigay ko kay Enzo ay nagawin, nagawa pa rin niya akong lokohin. Alam at naiintindihan ko na nagawa lang niya yon para mabigyan kami ng anak namin na magandang buhay. Pero hindi ko naman kayang sigmurain na ang lahat na binibigay niya sa amin ay galing lang sa masama. Mahal na mahal ko si Enzo pero hindi ko siya hinayaan na ipagpatuloy pa ang ginawa niya. Nang araw ding yon ay nakulong ang boyfriend ko. Masakit na makita siyang nandun pero lahat ng kasalanan ay dapat pagbayaran. Teresa, akala ko hindi mo na ako magagawang dalawin dito. Hindi ko naman pwedeng gawin yun sa'yo. Kumusta ka na? Ha? Mabuti naman. Anumang oras, pwede na akong manganak. Sayang wala ako sa tabi mo. Hayaan mo na. Pagkalabas ko sa ospital, dadalawin kita agad para makita mo yung baby natin. Ah, talaga? Gagawin mo yun? Mm. Ikaw pa rin naman yung tatay niya eh. At may karapatan ka makita siya. Teka, sino pala ang kasama mo sa bahay? Si tatay. Pinipilit nga ako umuwi sa amin eh, pero ayoko. Kaya ayun. Siya na lang ang pumunta sa bahay natin. Siguradong galit na galit siya sa akin. At mas lalo kong napatunayan na wala talaga akong kwentang tao. Huwag mong sabihin yan. Yun ang totoo, Teresa. Kaya nga, hindi ko alam kung bakit nandito ka pa rin sa harapan ko eh. Dahil mahal kita. Yun ang rason ko kung bakit nandito pa rin ako. Na kahit ang dami ko ng rason para iwanan ka, hindi pa rin ako bumibitaw. Sa kabila ng lahat? Oo. Aaminin ko na sa una, sumama ang loob ko sa'yo. Kasi hindi ako makapaniwala na nagawa mong magsinungaling sa akin. Kahit sa ang anggulo, niloko mo ko eh. Pero hindi ko hinayaan yun na maging dahilan para mawala yung pagmamahal ko sa'yo. Mabuti kang tao, Enzo. Nagpadala ka lang sa kahinaan mo. Tawarin mo ako ha. Akala ko kasi habang buhay kong matatago yun pero hindi pala. Kaya ito, pinagbabayaran ko na yung maling nagawa ko. Hindi ko nga alam kung makakalaya pa ako. Maniwala ka sa akin, makakalaya ka rin. May awang Diyos. Ang dapat mo lang gawin, matuto ka sa pagkakamali mo. Yung totoong nagsisisi ka at may takot ka ng gawin ng hindi tama. Kapag nagawa mo na yun, masasabi mong nagbagong buhay ka na. Alam mo, sa totoo lang, nahiya ako sa'yo. Parang, parang wala akong mukhang maihaharap dahil sa ginawa ko. Kaya kung sakaling may makita kang iba na alam kong masigit pa sa akin, huwag mong pipigilan ang nararamdaman mo. Ayokong makulong ka rin sa sitwasyon natin kung may paraan ka namang para umalis. Hindi ako aalis sa tabi mo. Nangako ako, di ba? Pero hanggang kailan? Ha? Sigurado ako matatagalan bago ako makalaya. Hihintayin kita. Teresa naman, huwag mo nang pahirapan sarili mo. Alam mong ayokong nahihirapan ka lalo na kapag ako ang dahilan. Gusto ko maging masaya ka. Sa'yo lang ako magiging masaya. Nakapagdesisyon na ako, Enzo. Kahit gaano pa katagal, Maghihintay ako. Pero Teresa... Tama na. Tama na. Gusto ko itong ginagawa ko. Mahal kita eh. Bakit ako susuko, di ba? Kaya kong maghintay dahil matibay pa rin yung pagmamahal ko sa'yo. At kapag nakalabas ka na dito, asahan mo na may pamilya ka pa rin babalikan. Na kahit hindi ka tanggapin ng iba, nandito pa rin kami para sa'yo. Mahal na mahal kita. Popoy Hasmin, sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin iniwan si Enzo. Kahit pa pinipilit na ako ng mga magulang kong umuwi at makipaghiwalay sa kanya, ay hindi ko pa rin ito ginawa. Hindi isang maling gawain lang ang makakapagpawala ng pagmamahal ko kay Enzo. Mas naniniwala kasi ako sa kilala ko. Isang lalaking minahal ko ng totoo. Hanggang sa mga oras na ito ay nakakulong pa rin ang boyfriend ko. Dalawa o tatlong beses kung dalawin ko siya doon, daladala ang aming anak. Gusto ko kasing maramdaman niya na kahit nasa loob siya, ay maramdaman pa rin niya ang pagmamahal namin. At gusto ko rin na kami ang gawin niyang rason para magbago na ng tuluyan. Popoy at Hasmin, maraming salamat sa inyo kung sakaling mapili niyo ang aking liham. At sana rin ay nakapagbigay inspirasyon at aral ang kwento ko sa lahat. More power sa MOR. Lubos na gumagalang, Teresa. Hashtag Dear MOR, supot. Yun naman pala ang supot doon. Oh my gosh! Supot na bato, etching. Nakasupot ang mga kabatuhan, ang mga, ang mga epektos. Ang mga oo, ang mga epektos. Mumomodus din pala ito si Kuya, nakakaloka. Oo, oo Pero alam mo Popoy, ito na nga yung sinasabi ko kanina pa, 'di ba? Na sad uh, sad truth, mm-hmm. 'di ba? Sa mga Tukol sa correct sa reality natin na dahil walang tao or dahil uh, very hesitant o nagdadalawang isip ang mga tao na bigyan ng pagkakataon etong mga kababayan, mga kapatid nating ex-convict kaya napipilitan ulit silang gumawa ng masama, Aha. gumawa ng illegal pagkatapos nilang makalaya sa mga kulungan. Dahil wala nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na magbago. Correct, malaking share. Dahil marami oh. naman kasi rin sa kanila, Hasmin, ano, meron lang talagang ilan, meron lang mga ilan na talaga mga halang na yung uh, sikmura, halang na yung mga, ano, na wala na talagang uh, kapag-apag-asa. Meron lang ilan na lalabas para magloko ah, uh, lang ulit. Pero meron yung iba na gusto na talaga magbago, nga lang wala talaga silang pagsuutan dahil dun sa masamang record na yon. Okay, sige meron silang uh, uh, nagawang uh, uh, masama roon uh, noon masama noon. Pero kung wala nga yung mga katulad, sabi ko rin kanina, 'di ba? Yung mga katulad ni Teresa na handang tumanggap sa mga taong Correct. gustong magbago, handang umintindi sa kanila, eh talagang magbabalik at magbabalik lang sila sa masama nilang ginagawa noon. Correct, malaking check. Kaya alam niyo sana magkaroon ng policy no? ang gobyerno na hindi porke ex-convict ka. Mm-hmm. Kasi meron sa mga ganyang kumpanya, eh, di ba, may sinasabing, must be of good moral character. Uh-huh. 'Di ba may mga ganyang requirements. Although hindi naman natin mapipilit yung mga ganyang kumpanya pero sana meron silang uh, consideration pagdating sa mga ex exon or better yet, 'di ba? Ang pamahalaan na mismo ang gumawa ng, uh, ng mga proyekto or ng project kung saan lahat ng mga nagbago na, or mga ex-con, sila na mismo yung maglalabi or sila na mismo yung uh, kumbaga magre-refer sa kanila mm-hmm. sa mga kumpanya o di naman kaya sa gobyerno para magtrabaho. Mm-hmm. 'Di ba? Para mabawas-bawasan na rin naman yung mga kriminal sa, 'di ba, sa ating Oo. bansa. Na karamihan nga eh napepuwersa lang. Eh, mm-hmm. Eh iba naman kasi yung mga kriminal na natutulang, iba yung mga napilitan, iba rin yung mga talagang uh, nahon o yung mga tinuruan. 'di ba? Talagang pinalaki para talaga, gumawa ng krimen. Correct. At saka iba din talaga yung mga taong nag uh, nag-commit ng krimen dahil nga gustong mag-survive. Oo. Tulad nga nito ni Kuya Enzo, na sa kagustuhan din kasi niya mabigyan na magandang kinabukasan yung mag-ina niya dahil wala naman din tumatanggap sa kanyang kumpanyang matino, mm. eh, nag-resort siya sa illegal na naman yeah. na gawain. Pero mm. good thing, Enzo, ano, at meron kang Teresa sa buhay mo. And I hope mas dumami pa ang mga Teresa, mm. di ba, sa ating uh, society ngayon. Actually, ganito, Hasmina, merong, uh, ah, ito, sabi niya, ah, Ate Lisa Trinidad, sabi niya, ah, magre-react lang ako, bakit, uh, bakit mo pinakulong kung pwede namang iwasan na at magbago ng tuloy kasalukuyan lalo na't kailangan mo siya at magkakaanak na sa'yo. Sana tinulungan mo muna siya uh, for uh, rehabilitation. Oh, ganyan. Ay, alam mo, may Pero punto sa, din siya. May, may punto si uh, Ate Lisa. Mm, Pero correct. sa panahon ngayon, sa panahon, ha, yun nga. Nina, sa panahon correct. ngayon. Sa panahon ngayon, kapag ka ganyan, meron kang supot na itinatago sa bahay na punong-puno ng mga bato. Mm-mm. Ayan, eh, delikado ka. At saka hindi mas mainam na rin, Popoy. Ako na, ngayon ko lang napag-isipan din. Mas okay din, ka ano, na dun sa loob. na mas <laughs> okay ka na sa loob. Kesa naman yung mga nasa labas. Oh. Na oh. yun nangyayari ngayon na ang laging sinasabi nila. Mm extrajudicial killing at ang sinisisi nga mm-hmm. yung mga pulis. Pero alam hindi mo, natin alam. Malay mo, ang mga nagpapapatay doon ay yung mga drug lord talaga. Actually, oo. Lalo na yung mga, yung mga gusto na magbago. Pagka correct. natunugan na, ay nako siya ah, Popoy gusto na magbago nito. Oy, baka ikanta na tayo niyan. Unahan correct. niya na. Eh, total mainit sila sa mga pulis ngayon. Correct. Marami pong mga senaryo. Marami Tama. mga senaryo. Kaya sana ito, mainit na mainit na usapin ito, no? Mm-hmm. Hindi lang dito sa loob ng uh, ating uh, bansa, kundi sa labas na rin. Oo. Diba? Eh, uh, sa, yun United Nations, US. Oo, diba? Kung baga si diba kinokondemn, diba, correct. <laughs> Yung ano. Kinokondemn nila yung tungkol mm. sa extrajudicial killings. Ako naniniwala ako, Popoy, na hindi lahat ng namamatay na mga pusher o addict, it's because of extrajudicial killing. Na mm. sinasabi din nga daw nila na kagagawa ng mga kapulisan natin. Unang-una, maganda kasi, ito ha, maganda para sa mga ordinaryong Pilipino na itanong muna natin, mag-research muna tayo ano ba itong mga ano ba ang definition nitong extrajudicial killing. Ayan, dahil merong uh, ah, definition pala yan, Hasmin, hindi mm-hmm. mo pala mm-hmm. pwedeng basta gamitin yan. May pinatay tungkol sa droga, ganyan. Uh, hindi basta, merong mga definition mm-hmm. yan. So mm-hmm. medyo mali yung uh, ah, kon- uh, konteksto ng paggamit ng extrajudicial killing. Correct, malaking check, mm. di ba mm. nga? At saka wala lang, alam mo, nagigets ko na ngayon si Presidente Digong noon kung bakit uh, na, na kumbaga parang uh, meron din siyang uh, paninindigan talaga lalo na nga sa UN or sa ibang mm. bansa na kumukon na nga sa kumbaga parang uh, maraming nang namamatay, 'di ba, dito sa Pilipinas sa mga addict, mga pusher. Pero 'yun nga, 'di ba, bakit naman kapag ang uh, ang US sabihin natin, <laughs> binobomba ang Iraq, Iraq ang Syria, Iraq, ang daming oh, namamatay. Ano, Hindi naman natin kinukundina. Eh, police diba? of the world daw sila eh. Police ay, eh, of the world. Ay, kaya na ang police pang kalawakan sila lang pwede. Sila lang pwedeng gumawa nun. Diba Superpower nga. nga. Oh. Diba? Wala lang kaya sana, no, yung mga ganyang usapin lalo na nga if it's for the good of the Filipino people, hayaan, mm. tignan, panoorin na lang muna natin. Uh-huh. 'Di ba yung diskarte ng ating pamahalaan diyan. At well, least mababawasan mm-hmm. ang mga addictus benedictus, 'di ba? It's diba? not going to be perfect, pero kapag ka nakakita ka na na meron tamang nangyayari, eh tignan mo muna. Mamreno ka rin naman muna. 'Di ba? Hindi yan magiging perpekto. Yun naman ang totoo. At ito na ang aming mga hugot lines. Go Popoy. Ano kaya dito maganda? Ay, ha? lima-lima ha? Walang maganda. Walang hugot line. <laughs> o ito na, hugot line ni Popoy. Mas masarap at mas masaya ang pagmamahalan kapag totoo ka sa kapareha mo dahil may taong handa kang intindihin at mahalin sa likod ng iyong mga kahinaan, pagkukulang at masamang nakaraan. At? Ayan. At? Eto ka na nga, ang aking hugot line. Pangarap mo'y di maabot dahil sa bawal na utot. <laughs> <laughs> Charot lang. O, totoo na po ito. Ang wagas. Wagas? Ang wagas. Charing. Bex na bex ang pagkakabig. Ang wagas. Charot. Mm. Ang wagas na pagmamahal ay hindi nangungunsinte ng pagkakamali. Bagkos, hinihikayat ka nitong gumawa ng mas malaki pang pagkakamali. <laughs> Charot lang. Bagkos, hinihikayat ka nitong gumawa ng maganda at tama. Ganon. Ayun. Thank naman you very much. Yun. Mm, sige na. Kala nyo naman. Para kayo, ano naka, nakadroga ba kayo? At kami nga po ang inyong mga nakasama, DJ P, DJ Popoy, that's my Goa Popoy. At ako naman si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life.